Məsələn, müsəlmanlar ən biri təqva olmaq çağırıram. Və mühüm məsələlərdən biri müsəlman üçün ən birinci əqidədir. Əqidə Allahı tanımaq üçün bizə düzgün yolu göstərir. Xüsusən də əhlüsünə və cəma əqidəsi. Əhlüsünə və cəma əqidəsi ümumiyyətlə bu bidədir. Buna hətta sahabələr də işlədib. O ayə ki, hansı Allah subhanətlə buyurur ki, o gün bəzi üzlər ağ olacaq, bəzi üzlər qara olacaq qiyamət günü. Peyğəmbər radiyallahu anhuma deyir ki, üzü ağ olanlar əhl-i sünnə var cəmanın üzü olacaq. Onu görsən ki, əhl-i sünnə var cəmanın sözü bidət sözü deyil və ya məhsəd deyil. Yəni, hətta sahabələrin vaxtında işlənirdi. Həmçinin sələfi sözü. Ona görə bəziləri fikirləşirlər ki, bu bir söz bidədir, sonradan çıxır. Elhamdülillah İbn Abbas radiyallahu anhuma bu sözü işlədir. Əhl-i sünnə və cəmaa. Və əhl-i sünnə və cəmaa tanımaq üçün də var onların. Elhamdülillah bir də kitablarında o sifətlər qeyd olunub. sifətlərindən, əhlüsün olacaq olan sifətlərindən cəmaatı tərk eləməzlər. Yəni, daimə cəmaatla olarlar. Bu da bizə təhlillə xilafən, bizə təhlil həmişə əhlüsün olacaq olan tərk eləyərlər. Çünki əgər kimsə əhl-i sünnə və cəmadan ayrılır, deməli bidət əhlidir. Çünki sünnə birləşdirir. Amma bidəti ayırır. Amma kimsə özünə girib başqa adla özün çağırıqları məlibədən əlidir. Çünki əhl-i sünnə nə üçün deyilir cəmaat? Çünki sünnəyə görə. Sünnəsi cəmaat olmaz. Bu da olan ən böyük vəsfələrindən biri deyil. Xüsusən də fikir verirsən ibadətlərində hər işə, məsələn, xüsusən namazlarda əhlüsünlə yəni, və cəmaat cəmaatlarda çəkiliblər. Bidət cəmaatından. Bidət cəmaatı çox hələ rayət eləmir. Namaza və cəmaat namazlarına və s. Məsələn, bizim hələ süb namazımız gələn cəmaat bidət əhlinə cümən vaxtı elə yığılmır cəmaat. Və o da açıq aydın görsən, əhlüsünlə və cəmaat əlamətlərindən, sifətlərindəndir. Lakin qardaşlar, əlamətlərindən əqidə kitablarında qoyulub, lakin bilməli iblis də Əhlüsün ocağın əlamətlərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi sahabələri söyləməzlər. Pis danışmazlar. Bu da bizim xüsusiyyətlərindəndir. Xüsusiyyətlərdən, xüsusiyyətlərdən. Bidət əhlinə müxalif. Bidət əhli sahabələrdən danışarlar. Məsələn, xavariclərlə, rafidlər və s. Bidət əhliləri olan sahabələri təkfir eləməklə, söyləməklə Allaha yaxınlaşarlar. Amma əhlüsün olacaq, elhamdülillah, çağlayan hamısı sevir və deyir ki, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Və nə baş verib olan aralarında fitnədə əhlüsün olacaq, qarışmır. Sadəcə deyir ki, mövqey budur ki, iştihad ediblər, kimsi iştihadda düz olur, kimsi iştihadda səhv olur. Lakin yenə o onları söyməyə, dindən çıxartmağa civada rəhm etməməlidir. Xüsusən də Hatib radiyallahu anh, Şahid Hatib ibn Əbi Bəkə radiyallahu anh rivayəti ya da sabah Buxarı Müslimdə və deyirlər rivayət olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hazırlaşırdı Məkkəyə hücum eləməyə. Və Hatib ibn Əbi Bəkə radiyallahu anh məktub yazır Qureyşə və deyir ki, Bəs Muhammed və qoşunu sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəyə hazırlaşırlar gəlməyə. Bu şirklərə məktub yollayıb. Və bir qadına verir ki, apar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bilir, Cəbrail gəl xəbər verir. Və ona görə tuturlar onu. O qadını gətirirlər məktubu və görürlər ki, hakim radiyallahu yazır. Təsəvvürlər, təsəvvür. Lakin, təsəvvürlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələ hücumuna xəbər verir müşriklərə. Onlar xətta deyir ki, ya Rasulullah, icazı ver, münafıqın başı yesin. Ha, münafıq deyir, Omar radiyallahu Allah üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələmə Omar radiyallahu bu cür deməyi səs sayır. Deyir ki, yox, belə demə, çünki o vəziyyətdə döyüşür. Bədirdə. Fikirləsən, bir dənə bədirdə iştirak eləmək, yəni bizi qadağan elədi, Peyğəmbər sahabini, hansı sahabı var da, O hatta açıq aydın əməl barədə təlil eləyə. Deyil, dəlildə görüşür. Fəqədir əhl üçün də deyil Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra ne eləyin? Allah falan bağışlayın. Söhbətinin fəzilətinə bax. Yəni, sahabidir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşur. Hökm verməkdə tələsməzdir. Soruşur məqsədin nə vadır etdi bu sənə? Yəni, dini istəməyədə görə, deyirdin ki, kafirlər müsəlmanlardan üstün olsun, Deyir ki, vallahi ona görə eləmədim. Sahabi Sadəcə deyir ki, əhl-i beyti, əqrəman kafirlərin yanında idi. Bunu, bu əməllə istədim ki, onlar qohumlarına toxunmasınlar. Yəni, kafirləri müsəlmanlardan üstü yetib etmək üçün və görmək üçün İslamdan istəmədiyimə görə etmədim. Kiməsən, Peyğəmbər sallallahu sənlə deyir ki, düz deyir. Və əgər təsəl etsəyə hadisə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir cür görür sahabilər, sizə başqa sahabilər necə. Ona görə əhlüsünə və cəma deyib, hətta Muaviyyə Əli radiyallahu anh döyüşündə, radiyallahu anh döyüşündə əhlüsünə və cəma heç belə dil uzatmır. Sadəcə deyir ki, haqq əlindir, Muaviyyə xəta etmişdir bu məsələdə, amma yenə tənə eləmir Muaviyyəyə radiyallahu anh. Ona görə Şafi'dən soruşanda Kəlbani dedi ki, Safiyyət Sabiyyən Salam söhbəti dedi ki, onlar qılıncdan batırdılar, gəlin dinimizi batırmayaq. Yəni, sənə xoşlamırdı sabrə evlərindən danışmağa. O da əhlüsün ola cəmanın sifətlərindən biridir. Həmçinin qardaşlar, əqidə kitablarımızdan, kəndi xüsusiyyətlərdən həmçinin biz hakimə qarşı çıxmaq, çıxmaq, çıxmağı görmürük, qayət görmürük. Hakimə qarşı bunlar xüsusiyyətlərindəndir, xüsusiyyətlərindəndir. Yəni, hakimə qarşı çıxmağı görmürük. Baxmayaraq dəlillər var, bəzi dəlillər, hansı ki, nə vaxt çıxmaq olar, lakin qərar olunub ki, əhlüsün namazı anlayıb, necə iləkəməyə rəhəm Allah buyurur, yəni əhlüsün namazı cəmal çıxıb mühakimə qarşı, çünki tarix də göstərir ki, kim hakimə qarşı çıxıb xeyrə satmayıb. Kim hakimə qarşı çıxıb xeyrə satmayıb. Hətta dəyişiləndən sonra da adətən sonra samat deyib ki, əvvəlsinə yaxşı imiş. Bəli, islah, əhl-i və cəmaa bu məsələdə demək istəyir ki, əhl-i islah olmaq hakimi devirmək olmur. Hakimi devirmək, islah etmək deyil. İslah tabatla olur. Əhali ilə. Əhali islah olunsa, hakim də islah olacaq. Çünki hər bir yerli hakimi başqa ölkədən gəlmir. Əzəl cəmatı içindən çıxmır. Deməli, hakim pis istəyir, deməli, cəmat pis istəyir, ona görə hakim istəyir. Cəmaat yaxşı olsa, hakim də yaxşı olacaq, yaxşı çıxacaq. Bir cəmaat içinə su döksən, aşağıdan aşağı su gələcək. Bal döksən, aşağıdan aşağı heç gələcək, su gələcək, bal gələcək. Yəni necə, kütlə necədir, hakim belə olur. Yəni islah ona görə səmiyyət nə olur? Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fikir versək, nə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbərlərə hiçbiri hakimiyet öğretilmiyor. Hiçbirinin de hakimle işi olmuyor. Götür bu sarayı. Ahçı bazen hakim devrinde Tağut idi, Firavun idi vesaire vesaire. Hakim Nevruz, İbrahim Aleyhisselam devrinde ve başka peygamberlerin hele biz bilen ve biz bilmeyenlere de var peygamberler. Resulullah, Nebiler görmediği için onlar mesela hakim olan kemiyetle çalışırlar. cəmiyyətlə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəldiklər ki, sən rakim ol. İnsan İslamdır. Çıxırdı deyirdi ki, din la ilahe illallah. Və hə, bu pirlərə gedmək lazım deyil. Və s. Amma sən sonra məsələ raşırdır. Fikirləsən, ona görə səhv olub, səhv mövqedə deyil, səhv mövqeydə olub. Aydın olur ki, onlardır ki, ki bütün məsələlər hakimlə görür. Hakimi devirməklə, bütün problemlər hakimdə görür və s. və s. Bu da əhl-i sünnə və cəmanın sifətlərindən və xüsusiyyətlərindən. Həmçə qardaşlar, əqidə kitablarımızda e, bizim sifətlərdən həmçə yazılıb ki, biz əlhamdülillah qədəri yalan tanırıq. Biz deyirik ki, qədər var. Allah subhanətara hər şeyi yazıb, xərq eləyir, hər şeyi Onu istəyin olur hər şey və o bilir nə var, nə olacaq. Başqa firqələr kimi demirik ki, ah, bilmirdi, bilmirdi ki, İmam Hüseyin özü yox qoymaqdır. Öləndən sonra deyir, hə, buna bax, sənə buna bax, hə, İmam Hüseyin çatdırın mənim, buna söz deyir. Buna söhbələ demək olmaz. Sənə əlhamdır, Allah subhanətə ala hər bir səhvi kamildir. Həddi də yoxdur. Hər görməyində, həm eşitməyində, həm elmində. Demək ki, Allah sana bilmirdi, o məhbuldur səndir. Amma Allah sana hər şey bilmir. Əlhamdülə, biz deyirik qədər var, iman gətiririk, dörd dənə şərtlə, qaydana və deyirik ki, deyirik insan məcburdur və deyirik ki, insan necə deyirlər, failin uxtardır. Yəni, tam ixtiyar sahibidir. Yox. Biz orta mövqədə yaranımızda deyirik ki, elə məsələlər var ki, insan məcburdur. Məsələn, insan ölməkdə məcburdur. Sən deyəməzsən, yox, mən özü ixtiyar olur ölmək, yox. Sən məcbursan, öləcəksən. Sonra da necə öləcəksə, ona gedir sənə. Çünki Allah Allah səni məcbur eləmədi. Allah Allah yazıb sol məcburiyyət kimi başa düşmə. Bəzən elə başa düşür ki, Allah Allah yazıb, biz məcburuq, onda neyini heç tələməyik? Yox. Sən eləcə nə? Allah Allah sadəcə yazmağı O deməli, sən məcbursan. Sən sadəcə Allah Taala qabaqdan elmin deyib ki, sən belə eləyəcəksən. Sən belə eləyəcəksən. Ona görə sən də öz yoluna gedəcəksən. Öz ixtiyarınla seçirsən o belə ölmü. Sadəcə hər şey bu qədərin içindədir. Yəni, insan ixtiyarı var. Tam olmasa da insanın ixtiyarı. Verilib, əlhamdülillah, xüsusən haqqla batili seçməkdə və s. Yəni, qədər mövzusunda da əlhamdülillah biz deyirik, bu da problemin Həmçinin əhlüsünə və cəmanın əqdəsindən əhlüsünə və cəmanın iman kitablarında bir iman, dinlə demək, qəlblə təsdiqləmək, əməllə göstərmək. İman budur. İsaətlə artar, afiliyle ağalar. Ve deyir ki iman bütol bir şekilde değil, bir havaricinin burcu değil, bir deyir ki iman hisselerden ibarettir. Bir hissənin getməyi o demək deyir, hamısı getdi. Heç küfr də hissələrdən ibarətdir. Bir hissətin küfrün, bir hissəti olmağı qiymətində o dönəcə kafirdir. Biz deyirik ki, iman hissələrdən ibarətdir. Və deyirik ki, günah imana təsir edir. Amma aparmır tam. Və demirik ki, təsir etmir, yox, iman qalır tam. Yox, deyirik, qalır, lakin zəif olur, zəifləyir. Amma biz da bizim səhvlərdən də Əbüsün Olacımanın Həmçin, qardaşlar, həmçinin dində də şəhətlərimizdə həmçinin dində artıq şeylər eləyirik. Nə var dində? Ona əməl edirik və bidətdən çəkinməklə. Çünki biz bilirik ki, bidə hətta bəzi alimlər deyir ki, bidət günahdan da pisdir və günahdan da təhlükəlidir. Çünki insan görsən günahdan, günah özü üçün eləyir, o bidəni həm özünə, həm başqalarına təsir deyir. Ona görə alimlərdir ki, hətta razı oldu alimlər. Bəziləri deyir ki, mən razıyam Allah subhanələ qarşısına. Günahla çıxın, lakin bidətlə çıxmaq sənədir. Görür ki, bidət təhlükədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmişə danışdığın əməlini deyərdi ki, hər bidət dəlalətdir. Hər bidət dəlalətdir. Bilən əli ki, deyir ki, yaxşı bidət də var. Təcrüzlə qoyurlar yana, bəzi bidətlər yaxşı olsa o yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədd söhbətinə əvvəldə deyərdik ki, hər bidət zəlalətdir. Hər bidət. Şəri, bər şəriətdə yaxşı bidət yoxdur. Olur da ibadət tərəfdə yaxşı bidət olsun. Bidət yəni yerini başaran maşın yaxşı bidətdir. Təyyarə yaxşı bidətdir. Aydındır? Amma şəriət məsələlərdə yaxşı bidət yoxdur. Bidət hansı zəlalətdir? Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər zəlalət çox oldu. Yəni, müasir göstərdisə, bidət o da aparır. Və həmçinin, burada mühümdir qardaşlar, bidətlərdən çəkilir. Nə var ona kifayətləyənəm və və nə var ona eləsən böyükdir. Nə var olanı elə belə anlam tuta bilmir. Və təsəlləh əmasır da tezliyə göstərdirəm. Həmçinin qardaşlar, əqidə kitablarımızda həmçinin yazılıb ki, əsas əlamətlərimizdən siz qiblə əhlinə, kim qiblə əhlidir, ona namaz qılırıq, sən adın alacaq. Bu da şəhətlərimizdəndir, şəhətlərimizdən. Yəni, kim qiblə əhli sayılır, yəni müsəlmandır, ona namaz qılırıq. Baxmayaraq, asidir, fasiqdir, namaz qılır ya yox. Ona görə İbn-i Rahimullah, Şərhul Umdədə deyir ki, Rahimullah, çox, hər zaman, hər zaman Namaz qılmayan olub. Lakin müsəlmandan cənazı da qıldılar olaraq, kəfənliyiblər, yüzüblar da və müsəlmanlar da baxmırlar. Aydın qardaşlar, yəni biz rəngindən keçirmirik cənazə. Yəni, zahirən götürürük, müsəlmandır. İslam əlamətindən heç olmasa müəyyən şeylər varsa, ona deyirik. Amma qaldı ki, rəngindən keçirməyi axtarmaq hələ Adam onda olursa o rəngənə düşər. Aydındır? Rəngən çünki çay göstərmə lazım. Həm də qardaşlar, e, yəni başqaları eyv axtarmaqdansa insan gəlir həm yüzü ucuz axtarsın. Həm də qardaşlar, əlamətlərimizdən həmçinin əqidə yəni məsələlərindən həmçinin kitablarımızda e, biz xolfu və sorağın üstündən məhz çəkməyi görürük. Və təsəllə, əhl-i sünnə və cəmə bu məsələn əqidə falan. Amma bax, mənə fiki məsələdir. Məsələn, namaz, tərkilimi, əqidə məsələsi deyil. Fiki məsələdir. Amma çox məhz çəkmək, yəni xoxunu səhmət çəkmək fiki. Əqidə məsələdən Allah, bax, mənə fiki məsələdir ki, mühüm idi, əvvəl vaxtlar idi, inkar edildi. Ona görə sallar göstərdilər ki, yox, əhlüsün və cəmaq səhvlərindəndir ki, əhlüsün və cəmaq fərq yoxdur, soyuq istəyir, soyuq olsun, istəyir, istəyir çorabın üstündən məhz çəkmək olar. Yəni, daha doğrusu, xopla çorabın və ayaqqabının. Əgər topuqlarla bağlıdırsa. Bu əhlüsünün olacağına əqdəsidir. Ona görə bir mübarək, rəhmullah, deyir ki, xof, məhsi, məhz çəkməyi, yəni xofun üstündə məhz çəkməyi, bidət, ancaq bidət əhli inkar edər. Ancaq bidət əhli, əgər inkar edirsə, yəni bidət əhlidir. Yəni, əhlüsün olacağına əqdəsindən bunu inkar etməz. Əlhamdülillah, şəriyyətimiz sağçılığa verir və icazə verib bizə ayağımızı dastanaz andan sonra, yuyandan sonra geyirik dərhal, ondan sonra nə vaxt dastanaz olunsa, məhz çəkə bilərik. Və məhsin vaxtında ondan başlayır. Birinci məhsil çəkəndən. Birinci məhsil çəkəndən sonra başlayır məhsin vaxtı və bir gün ərzində çəkə bilərsə məhz, Misafir istəyirsə, istəyirsə, üç gün çəkiblər. Lakin bir şərtlə ki, çıxartmayasın çorabı. Çorabı çıxartsan, düz zatına batıl olmur, ancaq məhz batıl olur. Yəni, o deməkdir ki, sənin zatmadın pozulsa, onda gəlir tezdən ayaqlarını yum çorabı yersən və ya ərkəvəni. Nəllərin üstlərini geyinib bilərsən. Sadəcə əsas nədir çorabda, xofda, ayaqqabda, deməli, topuğa da ölçüsü olsun. Aydın qardaşlar, bu əhl-i sünnə və cümə əsaslarından bir əqidələrindən həmçinin qardaşlar, əhl-i sünnə və cümə əqidəsindən e, əhl-i sünnə və cümə istəyir imam adil olsun və ya zalim olsun və s. Onun arxasında namaz qılarlar. Qılırlar. Bəzən görürsən, bizdən əhli istəyir ki, zamanında işə girməsin. Ona görə deyirlər ki, yox, imam dedi ki, Yəni, qəbirlər vasitəsilə Allaha yaxınlaşmaq olar. Yəni, biz deyirik ki, məsələn, onun hörmətinə. Düzdür, bu düzgün deyil. Allah subhanətə tanışlıq ehtiyacı yoxdur. Yəni, onu tanışdırmayır. Sonra insanlardadır, tanışlıq lazımdır. Amma Allah subhanətə hələ hörmür. Allah subhanətə həm də İslamın seçilən əlamətlərindən, xüsusiyyətlərindən də bir budur ki, İslamda birbaşa da yaxınlaşmaq. Vaxtaya ehtiyac yoxdur, əlhamdülillah. Amma tutaq ki, imam belə dilsə, xüsusən mülkün az olan yeri, cahiliyə çox olan yeri, belə məsələlər qaldırmaq üçün böyür. Tabii ki, bir də əl-istifadə ilki olan və kitləri gelməsin. Və e, kitləri gelməsin, ne üçün? Çünki onlar kitləri təbliğat vermədiyinə görə, cəmat gedir məkçidə eşilir, sonra gəlib, bunlar deyəndə qəbul edərlər. Ona görə nə edirlər? Hər mühizli məkçidlərdən əlavəyəni kəsmək ki, bunların sözü keçsin. Ona görə də bazar belə məsələlər qaldırmaq, xüsusən dəvətin əvvəl vaxtları var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve əvvəl dəvəti nə idi? Hətta Allah subhanətələ o saat ayələ yollamamışdı. Bax, hansı ayələ birinci gəlir. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Ona görə Ayşə radiyallahu anh, möminlərin arasının altına yıxar, möminlərin arası. Deyir ki, əgər birdən nazır olsaydı, içməyir, zina eləməyə söz oxmazdı. Sən bu xalq verir. Yavaş, yavaş. Yavaş-yavaş gəldi. İki, düzdür, siz üzümdən və s. içki rahatlayırsınız. Sonra gəldi ki, faydası az, zərəri çox deyil. Sonra gəldi namaza yaxınlaşmaq. Və sonra gəldi ki, fazla bəsdir. Şeyhən, o ki, birdən gələ bilərdi də. Yəni, bu bizə ibrətdir, bizə dərs ki, o dəvət və mərhələn olmalıdır. Peyğəmbərlər belə başlayırlar başlar. Və bu bəzi xüsusiyyətlər elə yadaşlar, Amma səhv üçün o cəmanın Allah subhanətlə işi faydalandı etsin. Özündə zübarədə sabit etsin. Allah subhanətlə müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanətlə xalqımızı idarət etsin. Allah subhanətlə müsəlmanların xəstələ yaralara şifa ver. Dava təkillərə kömək ol. Ərəbimizinizə asılmana kömək ol. Ərəbimizi fitnələr məhlindən qoruyub. Məqul hər qala səhvullah li və ləkum və lisəik müslimin min kulli zəm.